nakikita ng pangkaraniwang mata, hindi may paliwanag ng pangkaraniwang kalaman. Nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Magdasal na kayo. Papasok na tayo sa marim-marim na mundo. Kasindak-sindak sa Radyo 5 92.3 News FM. Papasok na naman tayo sa mundong hindi natin lubos na alam kung ano meron. Kailangan natin magdasal upang tayo gabayan ng dakilang may kapal. Diyos na Ama, pinakamakapangyarihan sa lahat. Ipadama po ninyo sa amin na kailangan may hawak ng aming mga buhay. Gamitin po ninyo ang aming programa sa ikabubuti ng lahat Salamat po sa patuloy na paggabay sa amin at sa pagkakaloob ng araw-araw na biyaya. Salamat din po sa lahat ng mga pagpapala. mga dapat abangan. Gusto niyo bang subukan kung paanong gumana ang inyong guni-guni o yung tinatawag sa English na hallucination? May sagot kami, mamamangha kayo. Dahil kasali kayo sa paglutas higanting structure sa kalawakan. Hinihinalang likha ng aliens. Silipin. Larawan ng sinasabing alien sa India. Sinuri ng mga dalubhasa. Tuklasin kung ano siya. Balat ng mamot na nahukay sa Russia. Gagamitin para sa cloning. May balik kaya ang mamot o yung pinakahiganti pa sa elepante. DNA testing. Palpak na raw kaya hindi na nauubra upang idiin ng mga kriminal. May ulat kami pampahaba ng buhay ng tao higit pa sa naidudulot na buti ng stem cell sa ating kalusugan. Natuklasan, abangan. Subdivision sa Quezon City na pinagmumultuhan. Ilalahad kung bakit. Sampung bagay ukol sa voodoo practice. Ikagugulat ninyo aming iisa-isahin. Reincarnation Muling tatalakayan at may halimbawang ikukwento tungkol sa isang UST professor at sa isang bata. Ang pianistang binalabog ng multong nalunod sa swimming pool. Pakinggan. Lahat ng mga tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan sasagutin at abangan ang horoscope ninyo sa linggong ito. Samahan nyo kami. Papasok tayo sa mundo ng paranormal. at supernatural world. Nakatuklas ang mga sentipiko ng paraan para mabatid kung ang isang tao ba ay madalas na tinatamaan ng hallucination o guni-guni. Ang paraan na hindi kailangan idaan sa anumang aparato, kundi sa pamamagitan lamang ng isang black and white image. Parang may ikinakalat lang na itim na tinta sa puting papel sa unang tingin ang inyong masasaksihan mamaya. Pero kung pagmamasdang mabuti, mabubuo ang imahe ng isang mukha ng sanggol. Ito ang palaisipan na ipinakita ng mga dalubhasa sa mga taong gustong malaman kung sila ba ay madalas na mabiktima ng hallucination o guni-guni. Sabi ng isang scientist sa University of Cardiff and Cambridge Napatunayan ng imaheng black and white na ito kung gaano kahusay ang isang utak para mabatid ang itsura ng larawan ng sanggol sa paraang pinupuno ng imahinasyon sa isip ang kabuuan ng larawan. Sa halip na nakikita, imahinasyon natin ang gagana. Ang sekreto raw ay pagmasdan ang mga patlang o yung gaps sa pinapakita nilang imahe at doon bubuuin kung ano ba ang itsura ng sanggol. Ang teorya rito ni Dr. Chris Tefal, siya ay mula sa School of Psychology sa Cardiff University. Ang utak natin ang bumubuo kung ano ang gusto nating asahang makita dito sa ating mundo. Ang pagkakaroon noon ng manghuhulang utak ay malaki ang gamit dahil ito ang nakakatuwang natin sa pagbuo ng anumang imahe. Gaano mang kakomplikado ang imahe. Sa kabilang banda, dito rin nadidetermina kung gumagana ba ang ating guni-guni. At wala naman pala tayong nakikita talaga. Pero nakakabuo sa isip ng isang imahe. Ngayon, unang pagkakataon namin itong gagawin sa inyong lahat Subukan ninyong pagmastan ang black and white image na ipopost namin sa Kasindak-Sindak Facebook page mamaya pagkatapos ng programa. Sundan ninyo kung makikita ninyo sa bahaging taas ng image ang mukha ng isang sanggol. Pagkatapos ng programang ito, ipopost namin yun mo lang image na huhulaan ninyo. Pagmasdang mabuti ang mga gap at doon mabubuo sa image ninyo ang mukha ng isang sanggol. Magugulat kayo sa resulta ng sarili ninyong pag-aaral. Mamaya po, mga alas 11.30, e ipopost namin ang mukha ng sanggol. Samantala, iuulat muna sa atin, Dea, ang mga kwento tungkol sa siyensya. isang bituin ang nagbibigay ng palaisipan sa mga astronomer. May mga bagay kasing umiinog sa paligid nito at tila may mumunting ilaw na kumikislap. Una itong napitikan ng Kepler Space Telescope noong 2009. Hindi pangkaraniwan ang nasisilip na tila mga bagay na binuo na siyang pinanggagalingan ng liwanag. Pinagtatakahan din nila kung bakit hindi pa rin ito nawawala hanggang ngayon. Ang isang teorya ng mga scientifico ay isa itong malaking istruktura na ginawa ng alien civilization. Kaya ang mungkahi ng SETI o the Search for Extraterrestrial Intelligence, pwedeng hanapin din dito ang ebidensya ng advanced extraterrestrial kung pag-aaralan ang megastructure na ito sa kalawakan. Ayon sa astronomer na si Jason Wright, labis siyang namangha sa nakita nilang ito dapat daw ay huling o huling-huli sa usapan ang alien kapag may ganitong nadedetect. Pero naniniwala siya na dapat asahang may alien civilization niya kapag ganito ang nadidetect. Panoorin niyo ang kanilang detalyadong paliwanag hinggil sa issue. I-upload namin ito sa Kasindak-Sindak Facebook page. Samantala may ilang dalubhasa na umapela sa ilang taong nagtatangkang gamitin ang kakaibang itsura ng mga sanggol bilang nilalang daw na may kababalaghan. May larawan na kumalat na tila alien ang itsura habang hawak ng isang lalaki sa India. Pero ipinaliwanag ng isang doktor na ang sinasabing alien na ito ay sanggol na may deformadong itsura sanhi ng isang uri ng karamdaman na tinatawag na anencephaly. Ano ang sakit na ito? Ang anencephaly ay kondisyon na pumipigil sa normal na pagsibol ng utak at bungo ng isang baby sa sinapupunan ng ina. Hindi nagsasara ang neural tube sa unang mga linggo ng sanggol sa sinapupunan ng ina ang neural tube ay ang mga sangkap na nabubuo para maging bahagi ng utak at gulugod ng baby. Kapag nagkakaganito ang bata sa tiyan ng ina, hindi na tuluyang nade-develop ang utak at bungo maging ang mga buto niya. Nababasa kasi o nababasa kasi ng likido ito sa loob ng tiyan at nanliliit. Ang bunga nito, karamihan sa batang may anencephaly, ay kulang ang bahagi ng utak at ang bungo ay hindi nakukumpleto. Kaya karamihan sa sanggol na may ganitong medical condition ay namamatay bago ipanganak o ilang araw pagkapanganak. Ang isang ganitong kaso ay pinalitaw na tila isang kababalaghan, kaya nais ng mga dalubhasa na linawin ito. Silipin sa kasindak-sindak Facebook page ng isang sanggol na Tila alien ang itsura ng ibandera ng isang lalaki. Nakahukay ang mga siyentipiko ng well-preserved mammoth specimen sa isang isla sa eastern Russia. Natuklasan ito ng grupo ng mga dalubhasa na sadyang naghahanap ng paraan upang maibalik ang buhay ng hayop na ito na matagal na panahon nang nabura sa mundo. Ang mammoth ay sinaunang ninuno ng mga elepante at ang nahukay ngayon sa Russia ay may kasama pang balat. Kaya malaki ang posibilidad na makunan ito ng DNA para sa cloning. Ang cloning na gagawin ay ang paglikha ng isang hayop na mula sa DNA ng patay na kauri nito. Sabi ni Dr. Semyon Grigoryev ng Russia Applied Arctic Ecology Institute, The skin is especially interesting for the revival of the Mammoth Project. Sinusuri ngayon sa, laborator- sa laboratorio ang balat ng mammoth para makita ang cells na kukuhanan ng DNA. Ang bonus na nadiskubre nila, may isang sungay ng mammoth na tinatawag na pygmy. Kumbaga sa puno, bonsai na sungay ito. Samantala sa uh, usapin ng DNA testing, nangangamba ngayon ng ilang legal authority sa Texas dahil sa nalaman nilang palpak na pamamaraan ng mga laboratorio sa DNA analysis. Ang DNA test ang nausong paraan para madiin ang isang hinihinalang kriminal sa maraming uri na ng kaso sa mundo. Itinuring ng forensic investigators na ito ang pinakamatibay na ebidensya laban sa mga suspect kapag nakukunan sila ng sample at laway sa dugo o buhok at nagmamatch sa DNA ng mga bakas na naiiwan ng kanilang katawan sa crime scene. Pero ang tanong ngayon ng authority sa Texas, paano kung matuklasan nating andali dali palang magkamali sa matching ng DNA? Sabi ng mga opisyalis ng Texas Forensic Science Commission, maraming laboratorio ang gumagamit ng outdated protocols sa pagsusuri sa DNA samples. Sa mga unang paniniwala natin sa DNA, kapag may sample sa crime scene, isang milyon kesa sa isang taong posibilidad na may katulad siyang DNA. Kaya kapag nagmatch sa suspect ang DNA result sa crime scene, hinuhusgahan siyang may sala. Pero ginamitan ngayon ng bagong protocols ang testing at lumitaw na kasa tren, nasa 30 tao pala ay pwedeng magkatulad ang DNA. Malayong malayo sa dating pananaw na isa sa isang milyong tao ang magmamatch ang kanilang DNAs. Sa makatawid, iminumungkahi nila ngayon na gaano man kahirap at kabusisi, dapat balikan isa-isang lahat ang mga kasong may kaugnayan sa DNA testing sa buong mundo. Ito lamang daw ang paraan para makatiyak naman na ang ipinakukulong ay talagang may kasalanan. Kasi karamihan daw sa sample sa crime scenes ay mahina naman ang sustansya at kung outdated ang gamit sa laboratorio, magkakamali ang resulta. Kung hindi raw maitatama ang mga palpak na DNA result, dapat huwag nang maging sandigan ang DNA test para sa mga convictions laban sa mga pinaghihinalaang kriminal. Tinatanong ni James de la Cruz Aguilar, Sir Benji at kung pwede po ay eh, matalakay sana niya ang tungkol sa murder case ng napakabata pa na si James Bulger ng 1993. Uh, ah, interesting at gusto ko talagang mabigyan ito ng linaw. Sino ba ang batang si James at ano ba ang kwento niya? Pakinggan po natin si Dea. Si James Patrick Boger ay dalawang taong gulang na bata na taga-England. Pinatay siya ng dalawang bata rin na parehong edad, sampung taong gulang. Sina Robert Thompson at John Venables. Dinukot nila si James sa New Strand Shopping Center noong 1993. Natagpuan ang gutay-gutay na katawan ni James sa isang riles at patay na sa Walton, Liverpool kinasuhan at nasintensyahan sina Thompson at Venables pero dahil mga minor de edad pa, espesyal ang kulungan nila at pagdating sa edad na 18 anyos ay pinakawalan sila sa isang kondisyon. Iibahin ang kanilang mga pangalan at hinding-hindi sila magbubulgar kung sino sila. Pinalaya sila noong 2001 at ibinalik sa kulungan si Venables noong 2010 sa ibang kaso naman. Pinalaya siya muli noong 2013. Hindi pa rin natitiis ng kanyang konsensya ang kanilang krimen laban kay James at nakapagkwento siya tungkol dito. Bagay na paglabag sa kasunduang itatago niya dapat ang kanyang identity. Sa kalasingan ay nabanggit ni Venables sa isang kainuman niya sa isang party na kaya nila pinatay si James ay iniwan na lang ito basta-basta ng ina. Ang kainuman ni Venables ay isang gay at natuklasan ng ina ng gay ay nililigawan ni Venables. Galit daw sa mundo si Venables kasi sa kalagayan niya ni hindi siya pinapayagang magkaroon ng cellphone o gumawa ng sariling social media account. Nalaman ng ina ni James ang pahayag na ito ni Venables kaya nagalit siya. Dapat daw ay itinatago ang identity nito. Itinanggi rin niya ang bintang na basta na lang niya iniwan si James noon. Halos 30 segundo lang daw niyang naiwan ang anak dahil may kinukuha siya sa shopping center at dinukot na nina Venables at Thompson. Ang ebidensya ng ina ni James ay ang CCTV na ginamit sa korte. Ngayon ay pinag-ingat ang mga kalugar nila kasi gumagamit daw si Venables ng website para sa mga mas may edad na babae na, na naghahanap ng kadate ng mga hiwalay o biyuda. Baka raw hindi nila alam ang krimen na nagawa ni Venables sa nakalipas. sa nais magnegosyo sa tamang paraan lumugar, i-text ang pangalan at ang lokasyon ng inyong lugar sa 0920-903-0601. Ito ang Royal Business Club. Marami ang hindi natakot sumubo kaya ngayon eh, asensado na sila. Huwag kayong matras kung gusto ninyong unlad. Handa kaming tumulong dahil marami na kami nakitang usenso. I-text ang pangalan sa 0920 903 0917-0601. Tatawag po sa inyo ang kasama nating si Benedict Agabao para tayong lahat ay magkaugna-ugnayan at siya magtuturo sa atin ng tamang paraan ng pagninegosyo. Sa maliit na puhunan, pwede talagang yumaman. Ulitin natin 0920-903-0601. Hindi po kailangan ng kumpletong address, pangalan lang at ang inyong location kung saan kayo nasasakop Merong Royal Business Club Seminar si Benedict Agabao sa October 27, araw ng Martes sa Marikina. Libre naman po ang uh, seminar. Punta ninyo kung nais ninyo matuto ng tamang negosyo. Sa napaka liit na puhunan eh, talagang marami na po ang yumaman. October 27 sa Marikina, Royal Business Club, branch si Benedict Agabao ang magkakaroon ng seminar dyan. May nakikita ba kayong multo? May nararamdaman kayong sumasanib na masamang espiritu? Kung may kakilakilabot kayong panaginip o nakatanaw na kayo ng UFO? Kung may duwende o maligno sa bahay nyo? I-like ang aming Facebook page Kasindak na Sindak Magkwento ng inyong karanasan Walang iwanan Sama-sama lang tayo Pikit mata nating aarokin ang lalim ng inyong naingkwentrong Kasindak Sindak. Magbabalik pa kami. Ang oras ay alas 10.30 ng gabi. Sa aming pagbabalik ang kwento ng mga multong inaabangan ninyo. nararamdaman mo lang Kasintak-sintak sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alam nyo ba na kaya na palang pahabain ng aabot sa 60% pa ang buhay natin sa mundo? Halimbawa ay 50 anyos ka ngayon, makatitiyak ka pa na aabot ka hanggang 80 anyos na buhay pa. Paano? Papatayin ang mga genes sa katawan natin na may kaugnayan sa pagtanda. Sampung taon ang pinag-aaralan ang proyektong ito ng Back Institute of Research for Aging sa University of Washington. Ang pinagsanib na grupo ng dalubhasa ay nakakita ng 238 genes sa ating katawan na kung papatayin o patutulugin ay hahaba pa ang buhay ng tao hanggang 60%. Sabi ni Dr. Brian Kennedy, What we have to do now is to figure out which genes are amenable to targeting. Nagugat ang ideyang ito dahil sa pagkakatuklas naman ng mga scientist sa University of Southern California na nagawang pabagalin ang pag-usbong ng edad ng katawan gamit ang isang uri ng pagda-diet. Kaya hintayin natin kung ano-ano ang genes sa ating katawan na pwedeng patayin para humaba pa ang buhay natin. Thank you. lalaki si Randy at hindi siya close sa kanyang mga ate. Kaya kapag umaalis ang dalawang kapatid na babae na mahilig mamasyal sa mall, nag-iisa lang siya sa bahay. Sima ng kanilang ama, kaya ang ina lang nila ang kasakasama sa bahay kapag bumabiyahe ang ama sa abroad. Nung lumipat na sila sa isang bagong subdivision na nabili ng ama, si Randy ay ganoon pa rin ang sitwasyon. Palagi siya mag-isa sa bahay. Malaki ang inuhulugang sa bahay kaya pati ang kanyang ina ay nagnegosyo sa palengke. Kaya halos si Randy na lang ang nasa bahay dahil hindi naman napipigil sa paglakwat siya ang kanyang mga ate. Ang subdivision na sa Quezon City ay probinsyang probinsya pa rin ang itsura. Sa umaga nga'y ay marami pang mga ibon at kung minsan may naliligaw pang mga bayawak sa kanilang kanal. Ang palatandaan lamang na moderno na ang subdivision ay maraming ilaw ang mga poste na talagang magliliwanag kapag gabi. Marami ang malalaking puno na pinagbabawal ng putulin ng Homeowners Association. Kaya kailangan ng maraming ilaw para mabugaw naman ang mga magdanakaw. Marami na kasing pagkakataon na kapag ang mga magdanakaw sa puno noong madidilim pa ang kalsada. Nakaharap sa napakalaking puno ng akasya ang bahay na nabili ng ama ni Randy. Ang bintana ng kwarto niya sa second floor ay nakabungad sa puno ang kaharap nilang bahay na may walang nakatira dahil ang may-ari ay nasa states kaya naluluma ang bahay. May tagalinis-linis lang yung katiwala na tuwing linggo nagpupunta. Isang gabi na nakitulog ang dalawa niyang ate sa mga kaklase nito at hindi nakauwi ang nanay ni Randy dahil sa madaling araw ay mag-aabang ng prutas na paninda. Nakatulog siyang bukas ang bintana ng kanyang kwarto. At nagising si Randy sa madaling araw na sobrang lamig na pumapasok sapagkat humahangin. Bumangon siya para isara ang bintana at nagulat si Randy sa bubong ng tapat na bahay na walang nakatira. May lalaking nakalutang. Nanginig siya sa nerbiyos at bago na isara ang bintana ay narinig niya ang isang sigaw na wag! Nakatingin pala kay Randy ang lalaki at nanlilisik ang mga mata na kulay dugo. Kitang-kita niyang nakalutang talaga sapagkat direktang tinatamaan ng poste ng ilaw. Nagtalokbong siya at kinapa ang cellphone nag-text sa kanyang nanay at pinauuwi sa sobrang takot. Kinaumagahan, nakapagkwento siya sa kapitbahay na matagal nang nakatira sa subdivision. Ang sabi ng kapitbahay, dati may lalaki magnanakaw na huli ang mga taga roon. Itinali ang magnanakaw sa poste sa tapat ng bakanting lote. Ang bakating lote katabi ng bahay na nasa harap niya. Ang kalalakihan sa subdivision ang nagpasya na huwag na raw isumbong sa polis ang nangyaring nakawan. Gusto nilang sampula ng nahuli para matakot ng tuluyan ang iba pang magnanakaw may bumaril sa magnanakaw. At iniwan nila yon na nakatali pa rin sa poste. Kinaumagahan ay nakita ng mga tanod na patay na ito at walang umamin kung sinong bumaril. Sabi ng kausap ni Randy noong baril na magnanakaw, sumagaw ito na, What? Dahil sa nalaman niya, lalang nasindak si Randy pero hindi niya gustong madamay sa pangamba ang mga kapatid at ang ina kaya inilihim niya ang tungkol sa nakitang lalaking nakalutang sa tapat ng kanilang bahay. Mula noon ay nakakarinig pa rin paminsan-minsan si Randy ng sigaw na wag kapag natutulog siya kahit sarado na palagi ang kanyang bintana. Nang umuwi ang ama ni Randy, kinumbinsin niya itong ibenta ang bahay nila kahit hindi pa sila tapos sa paghuhulog sa bangko. Pumayag naman ang kanyang ama. Pero hanggang ngayon, walang gustong bumili sa bahay nila Rand. Simulan natin ang pagbasa ng ilang tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan. Si Jason Espinas, anong ibig sabihin ng panaginip ko? Napanaginipan ko si Dean Winchester ng programang Supernatural ng TV5 at saka si Johnson Ankles na tunay na buhay. Magkasama kaming ginawa ang <clears throat> napakalaking devil's trap na nakalutang sa ere. Sa tansya ko, kasya ang buong bansa natin sa laki nito masyado lang po ba ako naging fanatic ng mm-hmm. supernatural kaya ako napapanaginipan yon o mayroon pang ibang meaning ito? Maraming salamat po. Mm-hmm. Jason, posible nga no dahil ikaw ay madalas na nanonood ng uh, programang inabanggit mo. Yung panaginip mo, tumutukoy ito dun sa pagtakas mo dun sa realidad. Dahil nga isang fictional character sa isang palabas sa telebisyon ang iyong napanaginipan, no? Marahil may mga ugali ka, Jason, na kailangan gayahin dun sa iniidolo mong uh, supernatural character. Sabi naman, uh, eto yun, nawala yung pangalan niya. Good evening, Sir Benji at Ma'am Dea. Nais ko po sana ipadala ang litratong ito na kuha ng kaibigan ko kahapon sa opisina ng advisor namin. Inisip po namin na baka kaso po ito ng paridolya. Ngunit nang chinek namin ang likod ng barong na nakasabit, wala kami ibang nakita hindi po edited yan, no? Maraming salamat. Patingin. At uh, more power. Ito, papakita ko sa'yo. Tingnan natin kung ano sinasabi nitong ayaw magpakilala na isang multo ba ang kanyang tinutukoy sa picture na pinadala niya na parang may barong. Uh, Ito, parang may half face. I-post natin mamaya sa kasinak-sinak to. May... Hindi, parang. Mata. Kalahating mukha At, talaga yan. Pero tingnan natin na bahala ng humusga ang ating mga tagapakinig <laughs> pag ito'y pinost natin sa ating Facebook page para malam patingin nga patingin eh baliktad din yung pinaliktad nila yung ano, eh, picture eh ni-reverse nila eh di ba oh ni-reverse din nila yung picture eh bakit kaya nila ni-reverse no Sige, try natin. Tingnan natin. First Walang, sila lang huhusga ganyan pag nilagay natin. Sabi ni LJ Grande Hemmings, Good evening po, kasintak-sintak. Itatanong ko lang kung anong ibig sabihin ng maruming tubig na lumalabas sa gripo namin sa aking panaginip. Sana po mabasa ninyo ito. Thank you and God bless. Day, ano ba ang indikasyon pagka ganito ang panaginip? Oo, LJ, indikasyon ito na kailangan mong iwaksi yung mga negatibo mong nararamdaman, no? O emosyon sa isang bagay o sitwasyon sa iyong waking life. Kailangan mong bigyan ng oras ang iyong sarili para linisin ang isip upang mahanap ang tinatawag na inner peace. Sabi ni Ethan Mark, Palagi ako nakikinig sa Benji tuwing Sunday. Ang tatanong ko lang, totoo ba na pag namatay ang isang tao, ay makikita niya sa kabilang buhay ang kakilala niya? Uh, ah, na alam niyang patay na rin. Salamat po at more power. Itan, depende kung naroon ang mahal niya sa buhay na namatay rin. Kasi may choice ang bawat kaluluwa Itan, ano? Kung gusto nating magtungo kapag namatay na tayo sa ibang dimension, o manatili sa ating daigdig, o maghanap pa ng kung saan sang dimension, nasa atin yon. Yun ang ating choice. Ang nananatili sa mundo natin ay ang mga sobrang attached sa mahal sa buhay, yung uh, sa pag-aari nila nga, o sa mga poder o yung mga gamit na gustong-gusto nila nung sila nabubuhay. Pero siyempre, kapag katoliko ang tatanungin, tatlo lang ang kanilang alam na tinutungo ng kaluluwa ng taong namamatay. Langit, impyerno, at purgatorio. At kalaunan, naging dalaw na ng choices nila. No? Wala nang naniniwala sa purgatorio kasi malinaw na ginamit ito ng mga praile noong panahon ng Kastila para pagkakitaan lamang. Kapag mapera ang namamatay noon, niloloko nila ang mga kamag-anak na dapat magbigay ng malaking pera. Ipagdarasal nila para makaalis daw sa purgatorio at mapunta sa langit ang kaluluwa. Ito yung isa sa tinuligsa ni Dr. Jose Rizal sa nobelang Nolimitangere. Kasi nga naman kung totoo yun, walang mahirap na makakapunta sa langit dahil lahat tayo may kasalanan, kahit na maliit na kasalanan lang pero kung may pambayad ka sa praile, eh, pagdarasal ka nila, palalayasin ka sa purgatorio para makatungo ka sa langit. Ito'y hindi pinaniniwalaan ni Dr. Jose Rizal. Isang panluloko to para pagkakitaan. At sa ating kasalukuyang panahon, natatakot naman ang mga pare na talakayan ng gusto. Ano ba talaga ang impyerno sa kanilang pagkakaunawa? Eh kasi marami na rin ang tao ngayon na naniniwalang ang impyerno ay nasa lupa at nasa kasalukuyang kalagayan ng mahihirap na bansa. Sabi ni Kevs Fernandez II, Good evening, kasindak. Hindi ko po kompleto ang linggo o Sunday midnight ko kapag walang kasindak-sindak. Ask ko lang po yung meaning ng dreams ko na sumusuntok po ako sa isang tao. Tapos mahina yung suntok ko na halos hindi ko naman po nasasaktan yung sinusuntok ko. Ano kayang ibig sabihin na thanks at God bless. Kevs, hina-highlight ng iyong panaginip ang sitwasyon mo na walang masandalan at wala kang kapangyarihang pagdesisyonan ang isang bagay. Implikasyon din ito na may isang tao ang nagbabalak ng masama sa iyo. Sabi ni Andy Rodriguez uh, the Ryan, magandang gabi gusto kong itanong kung totoo yung senyales na kapag nakita mo na blurred o walang ulo ang isang tao, ibig sabihin may mangyari sa kanya hindi maganda at kailangan daw isampalin o kalabitin mo siya bago makaalis. Totoo po ba yon? Sana po ay masagot ninyo. Maraming salamat. Andy, walang batayan ang paniniwalang ganito. Ang problema sa kabataan ngayon, no? malabo na talaga ang mga mata kasi nasisira sa sobrang radiation na dulot ng computers. Kaya rin may pagkakataon na nag-iiba ang kanilang vision. Pero walang kababalatan dyan. Andy, kapag may uh, blood effect, na nararanasan ng sino man, kailangan magpatingin sa ophthalmologist. Si uh, Jonathan Ongkoy, ako po ay addict listener ng uh, inyong programa. Tanong ko lang ang aking panaginip kagabi. Lumindol daw po sa pinagtatrabahuan ko. Nandun ang mama at bunso ko at ang uh, bunso kong kapatid. Tinatawag po siya ng mama ko baka gumuho yung building. Uh, nandun po kami, isa pang panagip sa aming bukirin, may bahay din. Gabi iyon na may armadong mga tao ang mahabol sa amin kasama ko po ang aking mga kapatid. Tumakbo kami sa gubat at nahuli kami. Tinutukan ako ng baril, buti na lang po ay, uma ay may umawat at hindi natuloy. Nung nagising ako, pagkatapos na paghahabol sa amin, kinaumagahan ang aking panaginip naman, nasunog ang aming bukirin, ang mga damo, no, nasunog. May lamay daw po tapos nakita ko po ang aking mga kamag-anak, pinsan. Sabi yan ni Jonathan ng Davao. Well, Jonathan, yung dreams mo parang halos magkakapareho at may kaugnayan din sa yung kapatid, yung nanay, mga kamag-anak mo, no? Marahil nakaranas kasi yung waking life ng uh, na major shake-up, no? Na nakakagambala sa iyong nararamdaman. Tumutukoy rin ang iyong panaginip sa pagkakaroon mo ng insecurities, takot ka, or nawawalan ka ng uh, self-esteem o lakas ng loob. Ang tanong ko sa'yo, Jonathan, may issue ba o sitwasyon na sa tingin mo ay sinisisi mo ang iyong sarili? Ikaw lang makakasagot nito. Sabi ni Daryl Jan, pwede niyo po bang itapik ang uh, power of the mind tungkol sa positive at negative energy? Ano ang nagagawa sa tao ng ganito? Maraming salamat. Okay, next episode, Daryl. Magsasaliksik kami ukol rito. Maraming salamat sa mungkahi mo. Si Arvin Avila, sir na paraginipan ko about sa ninang ko at kapitbahay namin. Dinasalan po ako ng Latin. Umiyak ako nang dinasalan po ako. Matutulog na ako sa panaginip ko. May mahabang una na sa kama. Okay. Arvin, indikasyon nito na marahil nangangailangan ka ng gabay mula sa mga nakakatanda sa iyo. May sitwasyon sa iyong waking life na pakiramdam mo ay naliligaw ka at hindi mahanap ang minimithing landas. Sabi ni Ray Uh, ah, Reginald. Sir Benji, pakibati naman po ang Paderna family. Parang kami nakatune in every Sunday. God bless and more power. O binabati namin si Ray at ang Reginald. Paderna family. Tapos si Reginald Gibara naman, pakibati ang ganda ng mga topic nyo nakakatakot ang boses ni Sir Benji. Binabati namin din si Reginald at ang Gibara Happy family. po. Si uh, Camille, good evening. Gusto ko lang sanang malaman ang meaning ng panaginip ko. Si Lola raw po ay nagsasalok ng tubig sa napakalalim na hukay. Gamit po ay puling, pulang tabo. Tapos may dalawang malaking bato sa gilid. Nakalubog po yon yung dalawang paa niya sa tubig. Nagpatulong po siya at kumuha po ako ng dustpan na kulay red na pangsalok. <clears throat> Pagbalik ko po doon, nasa pinakababa na po si Lola at lubog na po yung tubig hanggang binti niya. Ako naman po ay tumungtong sa pinakamataas na bato at hindi po ako nalubog sa tubig. Nung magsasalok na po ako ng tubig, bila na lang pong naging malaking bawal ng bato. Yung mas maliit na bato doon na may napakanino na tubig. Sumalok po ko noon sa sinasalok din ng lola ko ng tatlong beses. Tinapon ko lang po ito sa lupa. More power. Okay. Camille, yung panaginip mo ay nagre-representa sa mga naitatago mong abilidad o talento na hindi mo pa naipamamalas sa kapwa mo, no? Ang malalim kasi na hukay na sa pagsasalok mo ng tubig ay sumasalamin sa lalim ng iyong emosyong pinaghuhugutan. Sabi ni Ralph Bitan, Ma'am Dea at Sir Benji, pakitapig naman po si Maningning Miklat, yung nag-suicide sa Far Eastern University. Nagpaparamdam pa rin daw po siya hanggang ngayon. Maraming salamat. God bless at more power. Hindi namin alam kung totoo na ang siya, kung totoo nagpaparamdam siya, hanggat hindi kami magtutungo roon ni Adam Reyes kasama ang aming mga member sa V2 Project. Pero ang problema dito, Ralph, yung mga ganyang eskwelahan, kahit humingi kami ng permit, hindi pumapayag ang mga ganyan na pasukin namin. Basta't paranormal investigation ang usapan. Bawal yun. Sabi ni Migs Villanueva Mingo, Good evening, Kasindak Sindak. Tatanong ko, bakit sa tuwing inaantok ako at gigising galing sa pagtulog, madalas akong lumuluha? Hindi ko alam. Pa, sana masagot niyo ang tanong kung maraming salamat sa programa niyo. Aba Mix, magpatingin ka sa doktor kasi hindi normal yung lagi lumuluha ang mata ng tao, ha? Sabi naman ni Joy Remio, Good evening, tatanong ko lang anong ibig sabihin ng panaginip ko. Napanaginipan ko po yung taong may crush sa akin nung high school kami. Sa panaginip ko po, inaantay niya ako hanggang makapag-out ako. At ang lakad kaming dalawa papunta sa may sakaya ng bus. Nakakapit po siya sa braso ko pero tinanggal niya yung pagkakakapit niya. Hinawakan po niya kamay ko at, at ako naman po yung pinaka o pinakapit niya sa braso niya. Naglakad kami pareho pero po lahat ng bus ay puno kaya naglag- naglakad na lang kami papunta sa mismong terminal. May mga dinaanan po kaming pinto papasok sa terminal na may nakalagay na exit. Glass po yung pintuan. Sa pagkakatanda ko ay eh, dalawang beses kaming pumasok sa mga pintong yun. Ang pinto naman po ay may sensor. Kusang bubukas kapag tumapat kami. Ano kayang ibig sabihin nito? Okay. Joy, sinasabi ng iyong subconscious mind na kailangan mong mas maging maalaga at ipakita sa kapwa mo na may pakialam ka sa kanila No, gayon pa man, maaari ring ipinahihiwatig nito na matagal mo nang hinahanap ang isang taong magpapaibig sa iyo. Sabi ni Edward de Sales, Maraming salamat po at naway tumagal pa ang programa ninyo. Ka Benji, kailangan po kayo magkakaroon ng Grand Fans Day. Hmm, gusto nyo ba ng Grand Fans Day? Sige, sa mga gusto ng ganito, mag-message po kayo sa Kasindak-Sindak Facebook page at doon tayo magkakaroon ng mga plano sa ating pagkakaugnayan sapagkat hindi ho madaling basta-basta gawin ito. Hintayin ko ang mga messages ng mga gusto ng ganito no para matimbang natin ng yung uh, ah, plano sa Grand Fans Day na yan. At uh, tanong pa rin ito ni Edward, maaliwalas na gabi Tagapaginig ako ng kasindak-sindak ano ang meaning ng panaginip ko. Limang buwan na nakakaraan. Nabalitaan ko sa news sa TV yung friend na babae ko pumanaw na nakaburo sa, kapam- sa kapilya. Agad akong pumunta. Pagdating ko sa burol, nakabukas ang taol. Nakita ko ang kaibigan ko nakahiga. Nagulat ako dahil umitim ang kulay ng kanyang muka. Wala akong matanungan kung anong kinamatay. Nang tumino ako sa paligid, walang ibang tao. Ako lang. Yung nanay ng nakaburol at yung nakaburol. Lumapit ang kanyang nanay na para bang may ibinulong. At kinausap siya. Sa labis yata nakalungkutan. Naramdaman ko. Doon ako nagising na parang bangungot na ang panaginip. Ano ho ang uh, uh, kahulugan ng panaginip? Mm-hmm Okay, Edward, indikasyon ito na kailangan mo nang lisanin yung madilim na landas, no? At wag ka nang, wag mo nang dalhin pa yung mga bagahe mo sa buhay. Ito yung mga negatibong emosyon mo, no? Kailangan mo nang mag-let go sa mga bagay na ito. Sabi ni James Carlo Faustino, Pwede niyo po bang itopic ang 10 things you didn't know about Budo? Ah, sige, sige. Kukuha tayo ng paliwanag mula sa listverse.com. Ah, ano yung number 10? Ito, may tatlong uri ng voodoo. Una, ang West African voodoo na umaabot pa sa 30 million katao ang nagpa-practice hanggang ngayon at halos hindi ito nababago sa kanilang mga ritual, lalo na sa Ghana at Benin. Ikalawa ay ang Louisiana Voodoo na uso pa rin sa southeastern US at mas sinusunod nila ang practices ng Spain at French. At ikatlo ang Haitian Voodoo na ginagawa pa rin sa Haiti at ang impluensya nila ay nagmula sa France at mga Kristiyanong bansa. Ang siyam sa listahan ng Budo, may hawig ito sa Christianity. Ang Ida Widow sa kanila ay virginal figure naman sa atin ni Saint Mary. Ang Legba sa kanila ay katumbas ni Saint Peter. Ang Iwa ay isang spirito, pero sa iba't ibang lugar sa kanila, nakakausap si Iwa kung tatawagan muna ang mga Catholic saints na kinikilala rin nila. Sa West African Voodoo, tulad ng Christianity, may kinikilalang isang Supreme God na makapangyarihan sa lahat. Alam niyo ba na ang voodoo ay tanggap ng Catholic Church? Ang mga paring katoliko at nagpa-practice ng voodoo sa West Africa ngayon ay nagkasundo na magtulungan sila alang-alang sa ikauunlad ng tagasunod nila. Nagugat ito sa pahayag ni Pope John Paul II. Dapat kilalanin ng simbahan ng fundamental goodness ng voodoo practices teachings, and beliefs. Ano ang voodoo dolls? Ang voodoo dolls pala ay hindi lang para sa masama. Nagiging masama lang kung ginagamit ng taong may masamang motibo laban sa kapwa. Pero kung gagamitin ito para mapabuti ang kapwa, pwede rin. Halimbawa, kung gusto nila na yumaman ng isang kaibigan, ididikit ang picture ng kaibigan sa voodoo at magtutusok sila ng pera sa voodoo doll for good luck. Ang voodoo dolls si Maria. At, at ito, si Maria Laveau. Si Marie Laveau ang sinasabing mula sa lahi ng sinaunang mayaman sa New Orleans na kinikilala bilang nagdala sa publiko ng kahalag <coughs> excuse me, ng kahalagahan ng voodoo. Ginamit niya ang kasikatan bilang voodoo practitioner para sa kawanggawa. Namimigay ng bahay, nagpapakain ng gutom, at tumutulong magpagamot sa may sakit. Kaya noong mamatay na siya ay dinadasala ng mga may sakit ang kanyang puntod para gumaling daw. Ang Buddha practitioner ay walang kontrol, kundi sila ang kinukontrol ng mga spirits. Taliwa sa akala ng marami na kapag nagbubudo ay nauutusan nila ang mga spirito. Sila pala ang tagasunod sa nais ng mga espiritu. Nakikiusap sila at nagbibigay ng offering sa spirits kung may gusto silang hingin. Kapag may nagtatrans na na Budo practitioner, ang sumasanib sa katawan niya ay ang kausap niyang spiritu. Healing at hindi destruction ang dala ng voodoo ang voodoo practice daw ay nakasentro talaga sa healing at herbalism. Kaya ang layunin ng pagpapasanib ng espiritu sa katawan ng practitioner ay upang ito ang tumulong sa pagpapagaling sa may sakit. Walang black o white spirit sa voodoo practitioners. Red magic ang tawag nila sa evil possessions. Nangyayari ito kapag tumatawag ng evil ang isang practitioner namumula ang kanyang mga mata dahil evil ang sumasanib. Pero tutol ang practitioner sa ganito dahil nakasentro talaga ang Budo sa pagpapagaling at sa kawanggawa. Ang Holy Trinity ng Katoliko ay katulad din ng Voodoo Pantheon. Ang pinakamataas ay ang single God na walang may alam sa itsura basta siya ay nasa isang malayong lugar ang uh, ang lowa ay ang espiritu na nakikipag-ugnayan sa mga tao, katumbas ng mga santo, at ang bumubuo ng Trinity ay ang mga mortal na tao. At uh, panghuli, ang ahas na si Dambala. Si Dambala sa voodoo ay ang serpent god na siyang may likha ng mundo. Ang tubig ay kanyang nilikha gamit ang kanyang kaliskis ang bituin ay nilikha niya gamit ang kanyang palikpik. Siya ang nagdadala ng kaluluwa ng mga namamatay patawid sa kabilang buhay. Kaya merong animal sacrifices sa voodoo practice ay dahil sa paniwalang ang lakas ng hayop at lakas ng mga kinikilala ng lowa o santo ay nagiging mabisa kapag nagsasanib sila. Madalas na manok ang iniaalay kay Dambala kasi siya ay ahas o serpent god. nais malaman ni John Michael Loretta. Ano ba ang reincarnation? May kwento si Daya ukol sa reincarnation. Ang istoryang ito ay mula sa tagapakinig na si Irish Grace Canyamanas. Kasindak-sindak team, kwento ko lang po ang isa sa mga weird na pangyayari sa buhay ko Probably mabigyanin po ninyo ako ng iba pang view. May pinuntahan akong pro-life seminar para sa mga guidance counselors and teachers noong 2006. Isa ako sa mga participant. May isang participant doon na tumawag sa aking pansin kasi parang nakita ko na siya. Hindi ko lang maalala kung saan. A very familiar face kaya nag-smile ako sa kanya during registration teacher siya from UST. Hindi ko nga lang siya nakausap kasi sa unahan ako nakaupo. Frontmost po kasi ng favorite place po sa tuwing may seminar or class. At sa bandang likuran naman si ma'am, hindi ko rin nakuha ang pangalan niya. Noong lunch break na, magkasunod kami sa pila sa buffet table. Nag-smile ulit siya. So she turned o So She Returned the Smile. May tinanong siya sa akin na, I find it really weird. Naging estudyante ba kita? Sumagot ako ng hindi ko maalala. Sinabi ko na guidance counselor ako sa Pasig Catholic College. Pero sa Arellano University po ako graduate. Nagulat yung babae. Hindi ka ba nag-aral sa UST? Gusto kong tumawa pero pinigilan ko. Meron kasi akong involuntary reflex na tumatawa pag nasa weird situation. Sinagot ko siya sa hindi pa ako nakarating ng USD. Nagbiro pa ako na kahit dulo nga ng big toe ko, hindi pa nakakaapak sa USD. Parang pamilyar kasi ang mukha mo. Sigurado ka bang hindi kita naging estudyante? Hindi na ako sumagot dahil nagsalita yung kasama niya from USD baka may kamukha siya. Sinabi ko na lang na baka nga po. Bago ko ito na ikwento sa inyo, nag-research na ako tungkol sa past life at pwede raw kayong magkita uli sa present life. Well, isang school of thought lang naman yun. Para sa akin, baka may kamukha lang ako na nakita niya from UST. Kayo po, kasindak-sindak team, anong palagay niyo? more power. At pakisabi po kay Chunky Bench na first time kong narinig, nang first time kong marinig ang Diyos Mabalos, naiyak ako kasi maganda ang kanta. Na-appreciate ko po ang ganda ng lyrics. Maraming salamat. Thank you. Thank you po at na-appreciate niyo ang awit na kinatha namin para kay uh, Jesse Robredo. Salamat, Ma'am Iris. Alam nyo, sa librong Bhagavad Gita, tinatalakay ang tungkol sa past life. Pero ito'y batay sa isa lamang uri ng faith o pananampalataya. Kung naniniwala ka rito gaya ng mga Hindu, maniniwala ka rin siguro sa proseso na kung tawagin ng psychologist ay regression. Sa pagkakakwento mo, hindi ka naman ay masisisi kung hindi mo in-entertain ang guro na napagkamalang kang estudyante niya sa pamantasan ng ah, Santo Tomas. Kung magkakaroon kayo ng chance ulit no, na makapag-usap siguro, malalaman mo yung past life mo. Baka talagang naging estudyante ka rin niya. Ito yung nga yung tinatanong ni John Michael Loretta sa atin, no, yung tungkol sa reincarnation. Ang past life ay may kaugnayan sa reincarnation na pinagtatalunan at pinagdidibatehan pa rin hanggang sa ngayon. Pagamat may mga pangyayari na parang dapat itong paniwalaan. Marami na kasing lumabas na eksperimento at uh, case studies. Natalakay natin ito, no? Maraming mga taon na nakaharaan. Ang reincarnation ay nanggaling sa Latin word na re, na ibig sabihin ay to repeat o maulit. At caro, carnis, na ibig sabihin ay laman sa madaling salita. Ang reincarnation ay entering the flesh again. Ang sinasabing reincarnation ay isang paniniwala kung saan ang kalaro ng isang namamatay ay maaabo at lilipat sa ibang katawan. Mapahayop man, halaman o tao para muli mabuhay at isa buhay ang kanilang nilipatang katawan. Merong kwentong kamangha-mangha na isang pwedeng gamiting halimbawa. Ikakwento sa atin ni Dea. Isang tatlong taong gulang na batang lalaki naman sa Golan Heights region sa pagitan ng bansang Syria at Israel ang nagsalita na siya ay biktima ng murder at siya ay pinalakol sa nagdaan niyang buhay. Isinama pa ng bata ang mga matatanda sa kanilang village para ituro kung saan inilibing ang bangkay ng una niyang pagkataot, pagkabuhay. Nagulat ang lahat na may nakukay nga silang kalansay ng isang lalaki sa lugar na itinuro ng bata. Itinuro rin ng bata sa kanila kung nasaan ang murder weapon na palakol. Sabi ng bata, kasama ng bangkay noong tabunan nito at nahukay nga sa mas malalim na bahagi ang isang palakol. Isa sa naging testigo sa kwento ng batang ito ay si Dr. Eddie Latch kilalang dalubhasa sa medical system sa Gaza na pinupondahan ng Israeli government mula pa noong 1960s. Kasama si Dr. Latch sa paghahanap ng katotohanan batay sa kwento ng bata. Ang batang lalaki ay mula raw sa ethnic group na Druze. Sa kultura ng mga Druze, pinaniniwalaan talaga ang reincarnation – Ngunit ang kwento ng bata ay kamangha-mangha dahil may mga katibayan siya ng reincarnation. Nang isilang siya, ay may birthmark siya o yung balat na kulay pula sa kanyang ulo. Naniniwala ang mga Druze na ang balat ay may kaugnayan sa nakalipas na buhay ng isang tao. Ang tama ng palakol sa ulo ay eksakto namang kinalalagyan ng pulang balat sa ulo ng bata. Kaya nung edad na tatlo na ang bata at kaya na nitong magsalita, inusisa nila kung sino siya sa nakalipas na buhay. Doon nagsalita ang bata na siya ay pinatay sa pamamagitan ng palakol at ibinaon siya sa isang lugar kasama ng armas na ginamit ng pampatay sa kanya. Bahagi ng kultura ng Druze na sa edad na tatlong taong gulang inaalam sa bata kung sino siya sa nakaraang buhay. Nagulat sila dahil natukoy agad ng bata kung saang village siya dati nakatira sa nakaraang buhay. Pagdating sa lugar ay sinabi ng bata sa mga nakatira doon kung ano ang dati niyang pangalan. Ang sagot ng mga naabutan nila ay matagal na raw na nawawala ang lalaking sinasabi ng bata at hindi na ito nakita pa. Inisip na lang daw ng mga kamag-anak ng lalaking ito na ay napunta sa lugar na may gera at baka doon napatay. Ang masakit na katotohanan ay naganap naman sa mamamatay tao o mamamatay tao na siyang pumaslang sa lalaking nawawala. Alam kasi ng bata ang buong pangalan ng killer, kaya kinumpronta niya ito nang hanapin nila sa village. Namutla ang lalaki nang sabihin ng bata ang kanyang krimen. Walang nagawa ang kriminal, kundi umami na lamang sa pagkakataong iyon. isang mayamang babaeng musician ng pangalan ay Hilda. Meron siyang nabiling ancestral house sa isang probinsya na ginagawa niya lamang bahay bakasyonan dahil may grand old piano na gustong gusto niyang gamitin doon. Ugali niya na kapag nagko-compose siya ng musical piece, gusto niya mag-isa lang. Kaya iniiwan niya ang kanyang mga anak at asawa sa Manila ng ilang araw kapag may bubuing kanta. Minsang nagkukompose siya ng kanta at iniinsa-insayo niya sa piano. Nararamdaman niya parang may mga paang sumasayaw-sayaw naman sa sara ng bahay. Mga paa na malalakas ang lagatok at parang mga buto ng tao na nagpipingkian. ang ipinagtataka niya. Hindi naman umuulan, nababasa ang sahig. Nung una hindi niya ito pinapansin. Ang problema kahit hindi na siya tumutugtog sa gabi, pag natutulog siya, nararamdaman niyang tila may kumakatok mula sa isang lugar sa silong na bahagi. Parang humingi ng saklolo sa silong ng mansyon. Minsan naglakas loob siya dahil naiirita na siya. Dala ang flashlight. Bumaba siya. Hating gabi sa silong ng mansyon. Nakita niya ang isang pintong malaki. Malaki may kandado. Tahimik ang loob. Hindi siya tumuloy sa takot. Ganon ang ganon. Minsan naman nagising siya, meron siya naririnig na tunog. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Nalaman niyang ang tunog ay galing sa lumang piano. Pero nagtataka siya paano nakalilika ang piano ng tunog na parang bumubulwak na tubig. Noong lapitan niya, wala naman tao. Nakakarinig siya ng malakas na hingal lang parang babaeng naghahabol ng hininga. Ginapangan ng takot si Hilda. Saan galing ang boses ng taong yun? Minsan na hindi na siya bumalik sa kwarto dahil parang meron siyang nararamdaman. Naglagi siya sa sala habang nag Hindi pa noon uso ang cellphone. Pinilit niyang tawagan sa landline via long distance ang asawa niya sa Manila. Pero hindi naman sila nagkausap at tila hindi nagising. Isang umaga, hindi nakatiis si Hilda. Nagpatawag siya ng pulis at ang mungkahi naman ng pulis kailangan magdala sila ng psychic. Pumayag si Hilda para malaman kung anong nagaganap na kababalaghan. Itinanong ng pulis kung kabisado niya ang kabuuan ng napakalaking mansyon na nabili ni Hilda. Sinabi naman niyang naikot naman niya yon nung ibinibenta at narating niya naman ang lahat. Sabi ng psychic, nararamdaman niya para siyang hindi makahinga. Para siyang nalulunod. Tinanong ng psychic, meron bang swimming pool sa mansyon? Sinabi ni Hilda, meron sa likod ng bahay pero tuyong tuyo na at wala ng tubig. Sabi ng pulis, punta nila ang swimming pool. Habang sinisiyasat nila, may narinig silang kalampag sa loob ng isang malaking pintuang sarado at nakakandado. Yun, ang pinto ang hindi napasok ni Hilda. Napaisip siya. Walang nagbukas ng pintuan na yon noong kasalukuyang ibinibenta sa kanyang mansyon. Pero alam niya, yun din ang pinanggalingan ng mga katok nang minsang magising siya ng hating gabi. Sinabi ng pulis, kung papayag si Hilda, lalagarin ang kadena para mabuksan. Pumayag siya. Nang buksan nila, may nakita silang lumang kotse na kinakalawang na. Kinuha ng pulis ang plate number at ang car model. Ilang lipas, ilang linggo nakalipas, na-trace ng pulis ang may-ari ng sasakyan na isang babae at ang huling rehistro 1954. Yun din ang panahon ng may-ari na balitang bigla na lang nawala. Ang report ng asawa ng babae, lumayas ito, dala ang sasakyan at hindi na bumalik. Ipinasuri ng pulis sa forensic investigators ang sasakyan at nalaman nila na ang mga kalawang ay sanhi ng pagkakalubog sa tubig dahil pati ang makina ay may tubig sa loob at ang upholstery ay may mga lumot sa mas malalim na investigasyon, lumitaw na ang kotse ngayon inilubog sa swimming pool. Nakita kasi nila may gasgas ng gulong sa pinakadingding sa tiles ng swimming pool at nagmatch ang gasgas ng gulong na galing din sa kotseng kinakalawang. Ang teorya ng pulis, may taong nilunod sa loob ng kotse. Baka raw yun ang babaeng nawawala. Kinausap ng psychic ang nagpaparamdam kay Hilda kung may alam ba siya sa teorya ng pulis. Ang kaluluwa ay nagbigay ng sinyalis. Nagring ang landline. Nang sagutin nila, hindi boses ang naririnig kundi tunog ng lumulubog na bagay sa tubigan at parang merong umuungol na tao. Hinanap ng pulis kung buhay pa ang may-ari ng mansyon na pinagbilhan ni Hilda. Sinabing nasa Amerika na. Sa pakikipag sa Interpol, naimbitahan sa presinto sa San Francisco Police ang lalaking may-ari. Siya ang lalaking halos 20 anyos ang bata kaysa sa babaeng nawawala. Sa masusing pagtatanong, napaamin ito. Nilunod niya ang kanyang asawa. Ang kanyang asawang sinabi niyang napakatanda na para pakisamahan pa. Naitago niya ang krimen dahil ang kotseng inilubog sa swimming pool na ipahatak niya sa crane na pag-aari ng isang matalik na kaibigang may construction business noon. Yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng gasgas ang dingding ng tiles ng swimming pool mula sa gulong ng sasakyan. Gasgas sanhi ng pagkakahatak ng crane at naipasok nila sa lumang garahe ang kotse at saka ito ikinandado. Inalam ng pulis saan niya nilibing ang bangkay. Ang sabi ng lalaki, hindi nila inilabas mula sa kotse ang babaeng nalunod. Iniwan ito sa lumang sasakyan nang ito'y kandado. Hindi makapaniwala ang otoridad na basta malulusaw ang kalansay ng tao kahit abutin pa ng 30 taon ang pagkakabulok nito sa loob ng kotse. Pero alam ni Hilda na hindi nabulok ang mga buto dahil ang kalansay ay siyang nagpaparamdam pa rin sa kanya. sa nais magnegosyo sa tamang paraan lumugar. Mag-text kayo sa 0920-903-0601. Ito ang Royal Business Club. Marami ang hindi natakot sumubo kaya ngayon eh, esensado na sila. Kung gusto ninyo uh, umundad, huwag kayong atras. I-text ang pangalan at ang inyong location, hindi naman eksaktong address po, no? Yung pangalan lang, buong pangalan at location. 0920 903 0601 kami ho ang bahalang tumulong sa inyo. May kaibigan kami taga Royal Business Club si Benedict Agabao. Siya ang tumutulong sa mga katulad ng tagapakinig natin na nagtutungo roon upang turuan ng tamang negosyo. Sa malit na puhunan napakadaling yumaman. horoscope ngayong linggo bago sagutin ang iba pang tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan. Day. Narito na ang horoscope para sa linggong ito. Aries, March 21 hanggang April 20. Mapapansin ng lahat ang natatangi mong pagpupursige sa trabaho. Dahil sa tiwalang ito, ikaw ay maiaangat. Ituloy lang ang at huwag sayangin ang respetong iyong natamo. Maging mas masigasig at huwag palakihin ang ulo. Taurus, April 21 hanggang May 21 mayroon kang sariling diskarte sa pagpapahayag ng iyong damdamin. Hindi ka man magarbo sa pagbibigay ng mga regalo, sa mamunting paraan naman ay napapakita mo ang iyong pagkakamaalalahanin. Magkaroon ng tiwala sa sarili. Gemini, May 22 hanggang June 21. Maalala ka ng iyong mga kaibigan. Magandang ideya kung kayo ay maglalaan ng oras para lumabas at makipagliwaliw dahil matagal-tagal kayo o matagal-tagal bago kayo muling magkita. Sulitin ang oras na ito para mawaglit ka sa mga iniisip na problema. Cancer, June 22 hanggang July 22. Malakas ang enerhiyang taglay para matapos mo lahat ang mga kailangan sa trabaho. Matapos ang ilang araw na todo kayod, magkaroon ng oras para sa sarili magkaroon ng sapat na pahinga at quality time para sa pamilya. Leo, July 23 ng August 22. Asahan ng mga pagbabago sa trabaho at mga dagdag pang trabaho sa bahay. Sunod-sunod at sabay-sabay man ang dating na mga gawain, panatilihin ang lakas o ang focus para walang aberyang mangyari. Gumawa ka ng nakangitit masaya para gumaan-gaan ang pakiramdam. Virgo August 23 hanggang September 23. Isang nakakatuwang balita ang naghihintay para sa iyo. Isang bagay na matagal mo nang inaasam o taong matagal mo nang gustong makita ang bigla na lamang bubulaga sa'yo. Magala ka dahil sa kabila ng mahabang panahon ay darating ito sa iyo sa panong hindi mo aakalain. Libra, September 24 hanggang October 23. May angkin kang talino kaya naman patuloy kang namamayagpag sa trabaho. Sabayan mo pa ito ng, pagi ng pagiging mapagbigay, tiyak na mamahalin ka ng lahat. Tiyak ang iyong tagumpay sa buhay kung mapapanatili mo ang galing at kagandahang loob. Scorpio October 24 hanggang November 22 dahil sa pagkalungkot at pagkabalisa na nararamdaman mainam kung makikipagkita ka sa mga kaibigan malaki ang kanilang maitutulong para mapagaan ang dinadalang sama ng loob. Ugaliin ang paglapit sa iyong mga mahal sa buhay kung ikaw ay nahihirapan. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng problema. Sagittarius November 23 hanggang December 21. Dahil palaging positibo ang pananaw, madali mong nasusolusyonan ang mga problema. Maganda ang pinapakita mong ugali sa kabila ng mga dagok hindi ka natitinag kahit ano pa man ang dumating dahil kumpiyansa kang iyo rin itong malalampasan. Capricorn, December 22 hanggang January 20, huwag sagarin ang sarili. Kung hindi mo na kayang gawin ang bagay, matutong magpahinga at hintayin bumalik ang lakas. Sa tamang panahon ay manunumbalik din ang iyong kumpiyansang malampasan ang anuman. Aquarius January 21 hanggang February 19. Maganda ang ugaling iyong ipinakikita sa kabila ng mga mapangmatang taong nakapaligid sa iyo. Nagagawa mo ito dahil may tiwala at kumpiyansa ka sa sarili. Kailanman ay huwag kang panghihinaan ng loob. Bumango o bumangon matapos madapa. Pisces, February 20 hanggang March 20, Huwag mag-alala kung nitong mga nakaraan ay hindi mo laging nakakasama ang minamahal. Marami lamang siyang pinagkakaabalhan. Matutong umunawa sa sitwasyon ng iba. Alalahanin mong kanya-kanya pa rin kayong mga pinag, may mga pinagkakaabalahan. sa nais pong sundan ng aming horoscope. I-upload namin ito sa aming kasintak-sintak Facebook page kani-kanila lamang ay na-upload na namin. Ang sinasabi ko sa inyong palaisipan, pag masadang mabuti ang black and white, buksan po ninyo ngayon ang inyong uh, mga Facebook page sa kasindak-sindak. Kung nakikita ninyo ang black and white na image na yan, mayroon pong mukha ng sanggol dyan. At kung magaling kayo, makikita ninyo pag-aralang mabuti ang mga gatla o patlang at uh, sa sino mang makakahula, magugulat kayo. Mamaya-maya lamang makikita ninyo, magugulat kayo, tama ang tingin ninyo. Yan ay dahil ang inyong guni-guni ang gumagana. Pero pag hindi ninyo nahulaan, kung nasaan ang bata, wala, hindi gumagana ang inyong guni-guni. Yan po ang isang magandang pagsubok. Maya-maya lamang ay malalaman ninyo kung tama o mali ang inyong pagmamasid sa black and white na larawang nakapost ngayon sa Kasindak-Sindak Facebook page. Samantala, itutuloy namin ang pagsagot sa ilang pangtanong sa panaginip at kababalaghan. Sabi ni Serex Ace, Napakaganda ng programa ninyo, kapupulutan ng araw at marami kaming nakikinig. Pakibati ang mahal ko na si Siroid Kera. Nasa Korea siya ngayon. Avid listener nyo kami. Thanks God. Bless and more power. Si Zarex Ace ang pateras po ito, Metro Manila. Sige, uh, binabati natin ang mahal mong si Rogera. Sabi naman ni Kerry. Hmm. Si um, career. Sir Benji, totoo po ba itong lala- larawang ipapakita ko sa inyo, no? At uh, pabati na din po mga ka- kasama at mga kaibigan ko sa Tagig, sabi ni Kerry po. Sa lahat Ito ng yung, mga taga, ah, larawan ta, Tagig, ah, mga salamat sa pakikinig ninyo. Titingnan namin ang larawang sinasabi niya. Ano May ba ang ulo. ano ba ang uh, nakakatakot sa picture na ito? Maliit masyado nasa, yung... Nasa eskwelahan oo. ang laraw ang uh, eksena tapos... Ah, walang ulo yung babae. Mm-mm. Pu- pugot ang ulo ng isang mag-aaral. Ipo-post namin ito para pag-aralang mabuti ng ating mga tagapakinig mamaya-maya sa aming Facebook page. Sabi ni Mary Rose Galo umapas. Good evening na naginip ako ng alas 4 ng uh, umaga nakita ko may dalawang uh, tigit na patay at mabaho na. Nakita ko puto ang paa pero buhay. Marami. May kasama po ako at ang uh, asawa ko. Uh, sana ma- mabigyan niya ng kasagutan. Okay. Mary Rose, ang panaginip mo ay nagre-representa sa isang sitwasyon sa nakaraan no, na may kaugnayan sa negatibong bagay na iyong nararanasan. Sabi naman ni uh, Justin de Guzman, Good evening, Sir Bench, Ma'am Dea. Ano po bang masamang dulot ng kape sa katawan. Ano po bang mga sangkap nito, no? Totoo po ba itong uh, nakaka-addict? Sana ay masagot ninyo. I'm Justin from Pampanga. More power to your program at sana'y magtagal pa. Alam mo, Justin, ito totoo, no? Iniinom namin kape yung Royal Business Club Coffee kasi subok na subok na antioxidant. Pero hindi namin alam kung ano-ano ang sangkap ng ibang kape sa merkado kasi mahirap namang sagutin kung ano yung dulot ng mga ito kung hindi natin alam ang pinanggagalingan. Ako, may ibang kaping iniinom pero hindi ko alam kung ano ang mga sangkap. Basta sa loob ng may sampung taon na, yung Royal Business Club Coffee, nararamdaman namin mahusay sa aming katawan. Kaibigan ko ang may-ari nito. Alam ko na quality yung gawa niya kasi yun lang paraan sabi niya eh, para mabili ang kanyang mga produkto dahil wala siyang television, radio at newspaper advertisement. At tama siya, no? Quality ang nagdadala dahil totoo na may mga herbal talaga at napakaganda sa katawan yung Royal Business Club. Sabi ni Apple Sabas, tanong ko lang, ano ibig sabihin ng panaginip ko na muntik na kami mag-away ng kapitbahay ko na matandang babae? Nakita ko yung anak ko na 2 years old, ginugupit yung sariling buhok. Ah, tapos meron daw ako pinupunta ng lugar, nakita ako ng ribulto ni Mama Mary at Papa Jesus na sa bundok. Uh, maraming salamat po. God bless sa kasindak-sindak. Okay. Anong sagot nun? Apple, uh, nagtatalo yung isip at puso mo, no? Parahil, may mga pagdududa kang nararanasan sa iyong waking life at sinasabi ng iyong subconscious mind na na hindi dapat ikaw na magpakakampante No, may kaugnayan din ito sa pagkikipag communication uh, mo sa iyong mga kum- kakakomunidad. Maghanap ka ng mga bagong kakilala na may makabulahang mensahe para sa iyo. Merong ay magpabagit ng pangalan ang sabi niya tungkol sa Antichrist. Ask ko lang. Alam nila na walang silbi pag nagunaw ang mundo, especially yung Marilyn Manson na ito, base sa mga lyrics ng kanta niya, eh, napupuna ko parang ganun ho ang tinatahak, no? Idol ko po siya pero hindi ibig sabihin na hindi ako naniniwala sa Diyos. Pwede ho bang pakidiscuss? Ano ang iniisip ng mga Antichrist? Bakit nila ginagawa yon? Ano po ba ang alam niyo tungkol sa kanila? Uh, hindi kami nakikinig sa mga kanta nitong sinasabi mong Marilyn Manson. Bagamat ito ay mayroon pa palang isang banda, hindi namin pinakinggan nito, no? Pero yung tanong mo nung huli, ano ang nasa isip ng Antichrist. Siguro, kontra sila sa lahat na ibinili ni Kristo. Ha? Kaya hindi sila naniniwala sa mga aral ni Kristo. Sabi naman ni uh, Ron Dima Men Ayub Mental Core. Sana may matulungan ninyo ako, no? Na may napanaginipan ako, nasa haunted house ako, up and down. Kasama ko parang pare na sinauna na hindi ko po ma-explain. At sa ikalawang palapag ng haunted house sa hagdanan, may dalawa o isang bata na kaputi na humihingi ng tulong sa akin at hindi po ko lumingon. Hindi ko siya tinulungan. Nakonsensya po ako sa napanaginipan ko at humingi siya ng tulong. At uh, napakaliit at ang ganda po ng boses niya. Okay. Mahindi natapos na sitwasyon sa iyong waking life na nagpagulo. Sa iyong buhay nung ikaw ay bata pa marahil, no? Maaaring may kinalaman nga ito sa iyong pamilya na mayapa ka mag-anak, hindi kaya may mga alituntunin ka lang na dapat balikan, pero sa realidad, Ron, eh, tinakasan mo na lang ito. Sabi ni Emmanuel John Taneo, My unforgettable experience. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. <coughs> Isang nakakatakot na imahe ang nakita sa tubig ng araw na wala pa kaming nakitang ganyan sa picture. Ini-upload namin, may napansin kung sino nasa tabi namin. Wala naman yan, imahe na yan, no? Oh. kinakapture namin ng picture, nakakatakot. Nakikita ko yung picture, eh, nakaka, medyo kinilabutan ako. Sa lahat ng mga pinadalang picture ngayon, ito ang kinilabutan ako. Patingin nga, no? Parang ang nakakatakot ito ah. Nagpapapicture sila sa swimming pool, ah, bigla na lang may lumutang na ulo na parang nawala namang muka. Normally, yung mga multo na kukunan natin, di ba ganun din? <laughs> Walang muka. E eh, para ang mga tagapakinig na lang natin ang hahayaan natin humusga kung ano man yan dahil i-upload po namin lahat ang uh, mm-hmm. mga pinapadala sa aming picture ngayon. Pero ang maganda po dito para masubukan kung kayo ba ay may kakayahang kontrolin ng inyong guni-guni o imahinasyon o yung hallucination. Nag-post kami dito ngayon sa Kasindak-Sindak Facebook page ng isang black and white image. Hanapin ang mukha ng sanggol sa imaheng ito para malaman kung gaano kahusay ang inyong guni-guni. Ang sagot, mamaya makikita nyo. Kung matagpuan ninyo ang pinapahanap naming mukha ng sanggol sa image na to, magaling kayo tapos nilagay din namin dito yung parang sinasabi na alien. Kasi yung itsura talaga kakaiba, eh, no? Parang taong palaka, tabi po. Pero hindi eh. Mayroon itong paliwanag na tinalakay na namin kanina. Isang uh, uh, Indian ang nagpapakita ng picture na ito. Parang nakakadiring tingnan. Pero kaya na ang uh, bahala magpasensya. Pinakita lang namin dahil gusto namin leonawin na ito ay isang medical condition, isang deformity, no? Tapos, mamaya-maya i-upload din po namin yung tungkol dun sa structure na gawa daw ng mga alien sa Kalawakan. Kayo na rin po ang bahalang uh, manood at nang uh, mapagtanto rin ninyo kung ano po yun. Maraming maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig dito sa programang Kasindak-Sindak at uh, salamat din sa mga kasama namin na sina Edson Santelices, Nia Bugarin, Jessica David, Georgine Miliana, at siyempre ang kasama natin dito na nagsasaliksik lagi, member din ng V2 Project, si Derek Cacho. Ako naman si Benji Felipe lagi nagsasabing magdasal tayo at palagi tayong papalain ng Panginoon hanggang sa susunod na kasindak-sindak na linggong muli dito sa paborito ninyong programang Kasindak, Sindak sa mga nagmumungkahi na damihan pa natin ang kwento sa paparating na ondas. Pipilitin po nating mas paging espesyal ang ating pag-uugnayan. Maraming maraming salamat hanggang sa susunod na linggong muli at uh, meron na daw sa awit ng Diyos Mabalos. Kaya ibibigay natin sa Kanya ang awit na ito si Ma'am Iris para o sa inyong muli